والذي نفسي بيده na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake yani Allah subhanahu wa ta'ala لا تدخل الجنة حتى تسلموا هم تنجي يبقون نيني مبقم سليموا ولا تسلموا حتى تحابوا نعم تقوى إسلام وكيكويل نيني مبقم بنداني التحاب قال الشيخ هو وجود المحبة والمودة بين أهل الإيمان kupatikana mahaba na kupendana baina ya waumini yutahab بحيث يحب بعضهم بعضا ونمنا يكون baadhi ya wao huwapenda wengine wakawa ويحققون أيضا ما تقتضيه هذه المحبة من نصح, من نصح وبذل للخير وحسن للمعاملة نكذلك كهكيكي يليم تاكو يليوكو ندني محبة كما هاي كتك كنا صحيانا كيتوليا خيري سيديانا na kuamiliana vizuri ila ghairi dhalika min muqtadayatiha na mengineyo katika yale ambayo ni katika mutatallabat yale yanayohitajika katika jambo la imani na jambo la mahaba ya kiimani وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير Mtume sallallahu alaihi wasallam asema na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake hawi mu'min wa kikweli mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake Muislamu kile anachojipendelea nafsi yake katika kheri pengine mtu aweza kusema kutumia hadithi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi akasema mimi najipendea shari wacha na mimi nimpendee mwenzangu shari kuna hii riwaya sema nini minal khairi kosi shari hapo ni khairi kwa kuna khairi wajipendelea nafsi yako basi na umpendelee ndugu yako khairi kama hili ndio uwe mu'min uliyekamilika imani yako mu'min wa kikweli فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحبه لنفسه مسلم مسلم كذلك بلا شك أتم بين shaka atampendelea kile بين ليا yake ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء والعداء وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة التي أودت بالناس وأضرت بهم مسلامك كويلي أكيم بين نجياك مسلامك كي كويلي كويلي بس يتمبين لي أكيد أنا شيل بين لي نفسي أكي نما حب كما هاي كي ويبو كويلي بس يتوندوكا أو يتوندوكا كتكديو زوات مراضي حسد maradhi ya kuchukiana uadui baina yao kwa maradhi ya moyo mengi ambayo yamewafanya watu wapinde na kuwadhuru yataondoka katika mshtama na ukitaka kujua kuwa wampendelea ndugu yako kheri jitizame je unapoiona ile kheri kwa ndugu yako waipenda na wamuombea Allah amuongezee na kumzidishia ile kheri au la kuna baadhi ya watu wakiona kheri kwa wenzake anadhiki katika moyo wake na miongoni mwa dhambi ambazo zawatesa sana wenye kuzifanya ya karibu sana na dhambi ya nini hasad kimhusudu ndugu yako mwanzo jambo la kwanza wewe wakireka bimaana hata ukamsikia mtu amzungumza ndugu yako kwa kheri pale katika kikao hapo hapo una vibaya waanza kupata nini kupata uchungu wa ile dhambi unaoifanya kwa dhambi ya hasad na maradhi ya hasad yataondoka katika moyo kukipatikana mahaba ya kikweli ya watu kupendeleana kheri فالتحاب بين المسلمين مطلوب وثماره عظيمة وأثاره مباركة kule kupendana baina waislamu jambo la takikana na matunda yake ni makubwa na yenye baraka وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسلموا حتى تحابوا أبو تعمل بن نهاية يمتوم صلى الله عليه وسلم هم تسليم هم تقوى إسلام وكيكويل ولو إسلام أو تاني هم بكم تقبوا بندام أي أن الإسلام لا يشيع لا, لا, لا يشيع وينتشر بينكم ولو إسلام أو تاني بينينه ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحببت ولا هوتمي وإسلام كنونيني ولا موزك وحكيكي وإسلام بين ينو مبكا متكبو بندانا لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام بينهم وفي غيرهم سبقوا لكو بندانا بين يومين ni jambo ambalo lawasaidia waislamu katika kuueneza uislamu baina yao na kuwalingania wasiokuwa waislamu katika uislamu ili jambo liko wazi na ndio maana kila sababu inaopelekea katika kuuvunja huu undugu uislamu umeupiga vita kila sababu kwa vita na uislamu na wetizama tizama yale mambo ambayo Uislamu umeyapiga vita mengi utayakuta kuwa ni sababu ya kuondoa huu undugu kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-hujurat amezungumza kwa urefu ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن سؤال مسخارة limeharamishwa katika sheria kwa nini kwa sababu lavunja undugu nakumbukeni kabla ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala sema innamal mu'minuna ikhwa kwa hivyo tukakatazwa kufanyiana maskhara kuwadharau wenzetu tumekatazwa jambo hilo kisha Allah akatukataza la yaghtab ba'dukum ba'dha wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha msichunguane chunguza huyo mchunguza huyo sababu hili pia laleta nini bughdha lenda kinyume na undugu na Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza kusingenyana kwa sababu yaleta bughdha na akaipigia akaipigia mfano mbaya kabisa yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum hakuna mtu anayependa nyama kula nyama ndugu yake maiti kila mtu achukie kwa kukaharamishwa na pia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam akaharamisha mengi sababu hii yasababisha kuvunja undugu wa Uislamu لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض yote haya yameharamishwa kwa sababu ya nini kuuchunga undugu wa Uislamu na mtume sallam alikuwa akizipiga vita bid'a kwa nguvu sana kikasirika akizitaja kwa sababu ni miongoni mwa dhambi ambazo zaleta balaa katika umma na kuupasua umma na angalieni namna gani bid'a zilivyowafanya waislamu leo bali tuweza kusema katika sababu kuu iliyowapa udhaifu leo waislamu ni zile bid'a zilizoko kwa baina yao ule uzushi ulioko baina ya baadhi ya waislamu umesababisha udhaifu mkubwa sana katika uislamu sababu zaleta chuki kwa hivyo mengi Uislamu umeharamisha kwa ajili ya hayo لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام بينهم وفي غيرهم كما تلبتاني kupendana baina waislamu husaidia katika kueneza uislamu baina yao na kuenezea na wengine أما إذا تباغضوا ووجدت بينهم الشحناء والبغضاء أما وكيشكيانا بين yao kapatikana chuki na watu kuchukiana inshaghalu bi anfusihim an islahiha bil islam wa iqamatiha alayhi fadlan an an yakunu du'atan ila al islam wakiwa na tabia hizo za chuki baina yao watashughulishwa na nafsi zao kutokamana na kuzitengeneza wawe waislamu bora wao wenyewe hawatausimamisha uislamu wacha kuwalingania wengine katika uislamu ثم حذر صلى الله عليه من البغضة بين المسلمين كي شمتوم mtume salam akatutahadharisha kutokamana na chuki بين الإسلام بغضاء فقال صلى الله عليه وسلم وإياكم والبغضة أي احذروها أن توجد بينكم تاذرين جنبه اللي سبتكان بينهم والنهي عنها نهي عن كل سبب يفضي إليها نتكتازو سيسي كتكيانا ni ma maana yake tumekatazwa kila sababu inayopelekea ile chuki sababu yote كما تقدم تقول يكتجي حديث لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فهذه وأمثالها إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة mambo haya yaliyotajwa katika hadithi yakipatikana katika mujtama chuki itaenea baina ya watu watu watachukiana وإذا وجدت البغضة بين أهل الإسلام حلقت الدين نتشوكي كيويبو بين وإسلام إتنيوى ديني إتيفيك ديني نكويون روها قال فإنها هي الحالقة يكون يوان لكن ينيوانيني قال لا أقول لكم تحلق الشعر سوان بيني ينيوانيني ينيوانيوالي ولكن ولكن تحلق الدين unyoa dini haswa dini kafikwa فالدين بوجودها ينحسر ويضعف kukipatikana bighdha kuchukiana ile dini yadhoofika pungua لأن القلوب التي فيها البغضة تكون منشغلة بالعداوات والسخائم أي الحقائد الحقد التي تعوقها عن الاشتغال بالدين نفسه وغاياته ومقاصده kwa sababu ile chuki ikipatikana basi nyoyo hushughulishwa na uadui baina yao na chuki baina yao ikawa ni kizuizi kinachozuia ule moyo kutokamana na kushughulishwa na dini yenyewe na malengo ya dini fayusbihu ahlu albighdati mushtaghilina bil'adawati bainahum حتى تستهلك أوقاتهم وحياتهم angalia ikipatikana ile chuki baina ya watu wakachukiana zile nyoyo hushughulishwa na mambo mengine hushughulishwa na uadui baina yao hata tastahlika awqatihim wa hayatihim uhai wao kashughulishwa nyakati zao za shughulisho kwenye upuzi na nyinyi angalieni inapotokea fitna watu vile wapoteza muda watu waweza kukaa vigaro wazungumza mambo ya fitna na chuki zilizoko na uadui ulio kwa muislamu atakana achunge sana hizi fitna shughulisha watu na kuna baadhi ya watu subhanallah wapenda na kuna wengine hawajulikani mpaka itoke fitna kitokea fitna utaona ndo wako mbele mbele yani a'udhu billah a'udhu billah wewe tokea fitna wa laini ya mwanzo kabisa ah, ah. kaa kando jiepushe na mambo ya fitna lakini wako baadhi ya watu namna hiyo apenda ya kuingia katika mambo ya fitna sallallahu alaihi wasallam قال وتضيع جهودهم في أمور ليس من ورائها طائل إلا ضياع الدين وتوانا جهود زوزوت زبطية كتك مامو أمبايو حيانا مانا يوت حانا فايدا يوت مبادنا قوتي زديني نهاية كي أسعني فهي كما قال صلى الله عليه وسلم تحرق الدين ونيو الدين يسو فكلما كثرت وقويت بين المسلمين ضعف دينه kila zile chuki zikizidi baina waislamu na bughdha zikizidi baina yao basi na dini hudhoofika na hapa hatusemi kuwa hili jambo haliwezi kuwa lawezekana kuwa lakini muislamu atakikana ajiepushe na sababu yoyote inayopelekea katika kuwa hili jambo na kusudia kwa mfano sababu ni bid'a ndio iliyosababisha chuki baina ya Uislamu usawa ufanye nini wapendane na bid'a zao a a usawa ni wawache zile bid'a ambazo ndio zilizosababisha chuki wa illa ile chuki itaendelea kuwepo pale maadamu kuna uzushi katika dini ya Allah kwa sababu watu wa haki hawezi kukubali kubakia uzushi katika dini ya Allah ukaendelea haiwezekani sababu atakuwafanya ghushi katika dini ya Allah kwa hivyo ili jambo la katazwa na wewe uliyezua ni urudi katika haki urudi katika usawa ili uondoe hii chuki watu wakawashughulishwa na ubadhi ya wao kwa wao kwa nini sasa wao utaona wakinyoshwa vidole watu wa haki nyinyi bwana msiwaangalie watu wengine ambao sio sisi mketi mkitona eh kwa sababu nyinyi ndio mlioleta balaa mwanzo watu wajenga ukuta kuzuia maadui nyinyi watoboa toboa kama panya kama alivyoeleza Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah akawita watu wa bid'a ni panya panya bwana sema panya bwana watu wajenga yatoboa eh bwana maadui watakuja wale watatuvamia sisi tumeweka ukuta hapa yeye atoboa sasa umfanye nini mtu piga nyundo ili ule mkono wake asiweze tena kutoboa sababu kimwacha huyo atakuja kuangamiza atubwa tubwa tubwa nini wewe dini ishakamilika wewe utakutubwa tubwa nini hawa watu wameleta balaa katika dini hawa ndio walioleta chuki baina ya Uislamu katika dini kila mmoja na yake na hivi ndivyo ilivyotokea katika ahlul kitab walipozua watu wakawachwa wale wazushi wakaleta baghdha baina yao nalipoacha maamri ya Allah ma, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala amri zilipokuja wakaziwacha ikatokea chuki baina yao sababu nini